17 skirsnis Grafas įėjo į nedidelę antro aukšto svetainę, atsisėdo, užsikėlė koją ant kojos ir rankos mostu pakvietė svečią sėstis. Spindėdamas džiaugsmu, Andrėja pranešė. Jūs žinote, brangus grafė, kad sužieduotuvės numatytos šį vakar. 9 valandą pas manų uošvį pasirašysime sutartį. Šit kaip, tarė Montekristas, argi jums tai naujiena, argi Danglaras nepranešė jums apie tas iškilmes? Taip, tari grafas vakar gavau iš jo laišką, bet kiek prisimenu, valanda jame nenurodyta. Labai gali būti. Manau, aš vis tikriausiai pagalvoju, kad tai visiems žinoma. Na kągi, sveikinu ponas Kavalkantį, tarė Montekristas. Jums neblogai sekasi, bet to panelė danglar graži. Žinoma, kukliai atsakė Kavalkantis. Svarbiausia, ji labai turtinga, bent aš taip girdėjau, pasakė Montekristas. Manote, ji labai turtinga? Be abejo, kai kas tvirtina, kad anglaras mažiausiai pusę savo turtų slepia. O prisipažįsta turys 15 ar 20 milijonų, tarė Andrėja visą švytėdamas. Bet tau pridūrė Montekristas. Jis ketina imtis dar vienos piniginės operacijos, šiek tiek jau atgyvenusios jungtinėse valstijose ir Anglijoje, bet dar visai naujaus Prancūzijoje. Taip, žinau, jūs turite galvoje geležinkelio koncesiją, kurią jis neseniai gavo. Tikrai – Visų nuomonė jis čia pelnys mažiausiai 10 milijonų. 10 milijonų? Jūs taip manote? Puiku, tarė kavalkantis, apsvaigęs nuo tų brangiuojų metalų skambančių žodžių. Ir priedo, toliau kalbėjo Montekristas, Visi tie turtai atiteks jums ir teisėtai, nes paneliai Danglar vienintelė jo duktė. Bet tu jūsų paties turtas, bent taip man sakė majoras Kavalkantis, ne ką mažesnis už jūsų nuotakos turtą. Bet palikime tuos piniginius reikalus. Žinote, ponas Andrija, mano supratimu, jūs labai vikriai ir gudriai apsisukote. Neblogai, neblogai, sutiko jaunikaitis, turiu diplomato gabumų. Kągi jūs ir būsite diplomatas, žinoma, diplomatijos negalima išmokti, tam reikia gislelės. Tai jūsų širdis jau nelaisvėje? Bijau, kad taip, atsakė Andrija tokiu balsu, kokiu prancūzų teatre yra girdėjęs Alcestui atsakant Dorante ar Valerą. Ar ji jūs taip pat myli? Matyt, jei už manęs teka, pergalingai šipsodamasis atsakė Andrėja. Bet vis dėlto negalima užmiršti vienos svarbios aplinkybės. Kokios? Kai kas man labai pagelbėjo siekiančios pergalės. Ką jūs? Tikrai, aplinkybės? Ne, jūs? Aš? Niekai kunigaikšti, tarė Montekristas pabrėždamas titulą. Ką aš galėjau jums pagelbėti, argi neužteko jūsų vardu, jūsų visuomeniniais padėties ir teigiamų asmens bruožų? Ne, atsakė Andrija, kad ir ką jūs sakytumėte, grafė, aš tvirtinu, kad jūsų ryšiai aukštuomenėje padarė daugiau negu mano vardas, visuomeniniai padėtis ir teigiami bruožai. Jūs labai apsirinkate, ponė, tarė Montekristas pajutęs klastingą Andrijos gudrumą ir supratęs, ko jis siekia. Aš ėmiau jūs globoti tik tada, kai sužinojau apie aukštą jūsų gerbimo tėvo padėtį ir didelį turtą. Kam reikia dėkoti, kad turiu malonumą jūs pažinti? Juk aš niekuomet nebuvau matęs nei jūsų, nei jūsų garbingojo tėvo. Dviems mano draugams, lordui Vilmorui ir abatui Buzoniui. Kas mane pastumėjo, nesakau, laiduoti už jūs, bet įvesti į aukštuomenę. Tik jūsų tėvo vardas toks žinomas ir gerbiamas Italijoje, o aš jūsų nepažįstu. Toks ramumas, laisvumas privertė Andrėją suprasti, kad kol kas jį laiko raumeningesnį negu jo ranka ir kad tų gniauštų netaip lengva atsikratyti. Sakykite, grafė, paklausė jis, ar mano tėvas iš tiesų toks turtingas? Atrodo taip, atsakė Montekristas. O ar danglarui žadėti pinigai jau atsiųsti? Gavau pranešimą. Vadinasi, 3 milijonai greičiausiai jau kelyje. Ir aš juos gausiu? Man rodos, atkirto grafas, iki šiol jūs gaudavote viską, kas jums būdavo žadėta. Andrija taip nustebo, kad valandėlę sutrikęs tylėjau. Jeigu taip atsipeikėjęs, tarė jis, man belieka kreiptis į jūsų prašymų. Tikiuosi, jūs mane suprasite, net jeigu tas prašymas jums būtų nemalonus. Sakykite, paragino Montekristas. Kadangi esu turtingas, užmesgiau santykius su daugeliu įžymių žmonių ir bent dabar turiu krūvą draugų. Bet vesdamas tokią nuotaką, visos Paryžiaus diduomeniai sakyse privalau remtis kokiu nors garsiu asmeniu. Ir jeigu prie altoriaus mane ves ne tėvo ranka, vis tiek tai turi būti kieno nors galinga ranka. O juk mano tėvas net važiuos tiesa. Jisai senas, keliaujant jam maudžia senas žaizdas. Suprantu. Tai va aš ir kreipiuosi į jūsų prašymų. Į mane? Taip, į jūs. Su kokiu gydėve mano? Pavaduoti man tėvą. Ką jūs, mielasis? Nors aš ir turėjau laimės taip dažnai bendrauti su jumis, bet jūs absoliučiai manęs nepažįstate, jei kreipiateis į mane su tokiu prašymu. Prašykite paskolinti pusę milijono, ir nors tokia paskola gana neįprasta, bet garbiai žodis tokį prašymą man būtų lengviau išpildyti. Aš jau, rodos, jums minėjau, kad net dalyvaudamas čionykštais aukštuomeniais gyvenime, grafas Montekristas niekada neužmiršta rytų moralės dėsnių, gal ir prietarų. Juk aš turiu haremą kaire, kitą Smirnoje, trečią Konstantinopolyje ir staiga nei iš jo, nei iš to pasidarau svarbiausias asmuo vestuvėse. Niekuomet. Tai atsisakote? Griežtai. Net jeigu jūs būtumėte mano sūnus, mano brolis, vis tiek atsisakyčiau. Kaip gaila, nusivylę sušuko Andrėja. Ką čia man padarius? Juk turite krūvą draugų, jūsgi pats sakėte. Taip, bet jūs įvedėte mane į danglarų namus. Nieko panašaus. Nepainiokite faktų. Aš jūs pakviečiau pietų į Otejį. Ir jūs pats susipažinote su juo. Tai didelis skirtumas. Taip, bet mano vedybos jūs padėjote. Aš? Būkite tikras, nei piršto nepajudinau. Prisiminkite, ką jums atsakiau, kai prašėte pabūti piršliu. Ne, aš niekuomet nekišu nagų prie jokių vestuvių, brangusis kunigaikšti, toks jau mano principas. Andrija prikando lūpą. Bet vis dėlto jūs ten būsite šiandien? Ten bus visas Paryžius? Žinoma. Na, tuomet ir aš būsiu, tarė grafas. Ar pasirašysite vedybų sutartį? Čia nematau nieko smerktino, nesu pernelyg skrupulingas. Ką padarysi, Jei nenorite duoti daugiau, reikia pasitenkinti tuo, ką gaunu. Dar vieną žodį, grafė. Prašau. Patarkite man. Čia ne juokai patarimas daugiau negu paslauga. Tokį patarimą galite duoti, jis jūsų nieko neįpareigoja. Sakykite, ar mano žmonos kraitis 500 tūkstančių livrų? Tokį skaičių man minėjo pats baronas Danglaras. Ar man paimti tuos pinigus ar palikti pas notarą? Paprastai daroma šitaip. Pasirašius sutartį, abiejų pusių notarai kitą ar dar kitą dieną susitarė susitikti, o susitikę pasikeičia abiejų pusių kraičiais ir vienas kitam išduoda kvitus. Paskui po vestuvių visus tuos milijonus jie teiks jums kaip šeimos galvai. Mat aš nugirdau, aiškiai nerimaudamas pasakė Andrija, kad mano uošvis ketina įdėti mūsų kapitalą į tą garsų į geležinkelio biznį, kurį jūs man ką tik minėjote. Na ir kas, atsakė Montekristas, šitaip bent visi tvirtina, jūsų kapitalas per metus išauks trigubai. Baronas Danglaras geras tėvas ir moka skaičiuoti. Jeigu taip, tai gerai, tarė Andrija. Žinoma, išskyrus jūsų atsisakymą, kuris kaip akmuos legia man širdį. Čia tik skrupulingumas, kuris tokiamis aplinkybėmis visai suprantamas. Ką padarysi, tarė Andrija, te būnė kaip jūs norite, iki vakaro. Iki vakaro. Ir nekreipdamas dėmesio į vos juntamą Montekristo priešinimąsi, grafo lūpos pabalo, nors ir nesiliovė mandagiai šipsojusios, Andrija nutvėrė jo ranką, paspaudė, iššoko į fajatoną ir dengo. Iki vakaro Andrija lankė draugus ir jo vizitai turėjo sužadinti jiems norą atvykti pas bankininką su pošniausiomis karietomis, nes jis akino juos pažadais duoti tų pasakiškų akcijų, kurios pastaraisiais mėnesiais visiems susuko galvas bet kol kas buvo danglarų rankose. Taigi pusė devinių vakare didžioji danglarų svetainė, gretima galerija ir trys kitos to paties aukšto svetainės buvo pilnos įsikvepinusių svečių, kuriuos čia subūrė nepalankumas šeimininkams, o neįveikiamas noras būti ten, kur galima pamatyti ką nors naują. Akademijos narys pasakytų, kad aukštuomeniais vakarai, nelyginant gėlynai, traukiantys lengvabūdžius drugelius, gaudžias bites ir dūzgiančias kamanes. Savaime aišku, svetainiai sakinamai tviskėjo daugybę žvakių, pauksuoti lipdiniai ir sienų šilkas buvo nužerti šviesaus rauto, ir visi tie neskoningi rakandai bilojantys tik apie turtingumą, puikuodamiesi spindėjo ir žėrėjo. Paneliai Eženį buvo apsirengusi labai paprastai ir elegantiškai. Balto šilko suknelį su jaustomis baltomis gėlėmis, balta raužiai juodose lyg derva plaukuose. Tai ir visas jos apdaras, kuriame neblizgėjo nei vienas brangakmenis. Bet jos akyse buvo galima įskaityti begalinį pasitikėjimą savimi, netitinkantį mergiško apdaro, kuris jai pačiai atrodė juokingas ir banalus. Už kelių žingsnių nuo jos ponė Danglar šnekučiavusi su Debre, Bošanu ir Šato Reno. Šios dienos iškilmių proga Debre vėl atvyko į tuos namus, tačiau kaip paprastas svečias be ypatingų privilegijų. Deputatų ir finansininkų apsuptas Danglaras aiškino jiems naują mokesčių sistemą, kurią buvo pasiryžęs įgyvendinti, kai aplinkybės privers vyriausybė paskirti jį ministru. Andrija, įsikibęs į parankę vienam iš elegantiškiausių operos mėgėjų, nesivaržydamas, kad netrūdytų sumišęs, jis elgėsi įžuliai, dėstė jam ateities planus ir piešė savo prašmatnę prabangą. Turėdamas 175 tūkstančius livrų metinių pajamų, jis ruošėsi sublizgėti Paryžiaus diduomenėje. Kiti svečiai Vilnijo iš vienos svetainės į kitą, kaip turkių, rubinų, smaragdų, opalų ir briliantų bangos. Kaip visuomet, labiausiai įsipušiusios buvo pagyvenusios moterys, o negražiausios atkakliausiai lindo į akis. Jei ir buvo čia kokia baltoji lelyje arba švelni kvapi rožiai, tai jos reikėjo ieškoti kur nors kamputėje už turbanuotaus motinos arba tetos su rojaus paukščio plunksnomis ant galvos. Prota kamšatį, erzeliavimą ir juokus nuolat skambėjo liokajų balsai pranešinėjantys atvykusiųjų pavardės, žinomas finansininkų pasaulyje, gerbiamas armijoje ir išgarsėjusias literatūros srityje. Tuomet vos juntamų pagyvėjimų minė suteikdavo atvykusįjį. Vienoms pavardėms pavykdavo išjudinti tą žmogiškąjį okeaną, bet kiek buvo tokių, kurie sutikdavo abejingai arba net niekinamai nusišiepę. Kai mieganti endimijoną vaizduojančių masyvaus laikrodžio rodykliais parodė devynis ir plaktukas, tikslus mechaniniais minties reiškėja sudavė devynis kartus, nuaidėjo grafo Monte Cristo vardas. Ir visi susirinkusieji tarsi elektros sroviais pakreipti atsigrėžė į duris. Grafas, kaip visuomet, vilkėjo juodu fraku. Baltaljemenį ryškino plačią krūtinę. Jo vyriškas veidas buvo blyškus ir juodas kaklaraštis atrodė dar juodesnis. Vienintelį brangenybį, laikrodžio grandinėlį, tokia plonutė, kad per baltą liemenį šilką vos žypčiojo menkutis aukso siulelis. Prie durų tuoj pat susispėtė į būrį svečių. Grafas iš karto pastebėjo viename svetainės gale ponę Danglar, kitame Danglarą, o prieš duris panelę Eženį. Pirmiausiai jis priejo prie baronienės. Ji kalbėjusi su ponė de Vilfort, kuri buvo atvykusi viena, nes Valentina vis dar sergo. Paskui pro prasiskyrusius prieš jį svečius priejo prie paneliais eženį ir pasveikino ją tokiais ausais ir šykščiai žodžiais, kad išdidžioji artisti tiesiog apstulbo. Greta jo stovėjo Luiza Darmijį. Ji padėkojo Montekristui už rekomendacinius laiškus. Ruoždamasi į Italiją iš grafo keletą jų buvo gavusi ir jos žodžiais tariant, ketino netrukus pasinaudoti. Palikęs merginas, grafas atsigrėžė ir pamatė danglarą, ateinantį paspausti jam rankos. Atlikęs visus etiketo reikalavimus, Montekristas sustojo ir apmetė aplinkinius savimi pasitikinčio žmogaus žvilgsniu, būdingų tiems, kurie priklauso tam tikram visuomeniai sluoksniui ir svarbiausia, turi tam tikrą visuomeninį svorį. Jo žvilgsnis tartum sakė, padariau viską, kas reikia, dabar tegul kiti atlieka savo pareigas man. Andrija, tuo metu buvęs gretimoje svetainėje, pajuto savotišką miniaus virpulį sužadintą Montekristo ir atskubėjo pasveikinti grafų. Jaunasis rado jį glaudžiai apsuptas svečių. Visi godžiai gaudė jo žodžius, kaip dažniausiai būna tada, kai žmogus kalba mažai, bet visuomet turi ką pasakyti. Tuo metu įėjo notarai ir įsidėliojo primargintus popierius ant auksų siuvinėtos aksomenės staltiesiais – kuria buvo užtiestas pauksuotas stalas, skirtas sudarčiai pasirašyti. Vienas notaras atsisėdo, kitas liko stovėti. Buvo pradėta skaityti sutartis, kurią turėjo pasirašyti visi iškilmių dalyviai, kitaip sakant, pusiai Paryžiaus. Svečiai, tikriau viešnios, susėdo ratu, o vyrai abejingesni energingajam stiliui anot bualo komentavo karšlygišką Andrijos jaudinimąsi, dėmesingą danglarų rimtumą, eženį šaltumą ir lengvabūdiškumą, bei žaismingą baronienės požiūrį į tokį svarbų reikalą. Sutartis buvo perskaityta visiškoje tyloje, bet vos baigus skaityti, svetainėse vėl visi suklego, suerzijo dar garsiau negu pirmą. Tos milžiniškos sumos, tie milijonai, kuriais žėrėjo jaunavedžių ateitis ir kuriuos papildė specialiame kambaryje suruošta nuotakos kraičių ir brangakmenių paroda – apstulbino pavydžią minę. Jaunų vyrų akise tie turtai pakėlė panelės danglar žavingumą ir tuo metu jinai užtemdė jiems saulę. O moterys, nors aišku ir pavydėjo milijonų, bet manė, kad jų pačių grožiui jie nereikalingi. Andrėja apsuptas draugų, sveikinamas, garbstumas, net pats pradėjo tikėti, kad šis sapnas yra tikrovė ir pasijuto netenkas galvos. Notaras iškilmingai paėmė plunksną, iškėlė ją virš galvos ir tarė. Ponai, dabar pasirašysime sutartį. Pirmiausiai turėjo pasirašyti baronas, paskui kavalkančio tėvų įgaliotinis, po to baronienė, po jos busimieji sutuoktiniai, kaip sakoma, tuo pasibaisėtinu stiliumi, kuriuo rašoma ant herbinio popieriaus. Baronas paėmė plunksną ir pasirašė. Paskui jį pasirašė kavalkančio tėvų įgaliotinis. Priejo baronienė už parankiai su ponia de Vilfor. Drauguži, tarė jį vyrui imdama plunksną, argi neapmaudu? Nenumatytas įvykis susijęs su žmogžudystė ir įsilaužimu, kurių auka vos netapo grafas Montekristas, sukliudė ponui de Vilforui atvykti pas mus. Ak, dieve mano, atsakė Danglaras tokiu balsu, kokiu būtų pasakęs, o kas man darbu. Bejau, kad visai nenorėdamas pats esu dėl to kaltas, tarė prieidamas Montekristas. Jūs, grafė, kodėl? Paklausė pasirašydama ponė Danglar. Jeigu taip, saugokitės, aš jums to niekada netleisiu. Andrija ištempė ausis. Bet iš tikrųjų aš čia nieko dėtas, atsakė grafas, pamatysite patys. Visi sukluso. Juk Montekristas ruošėsi prašnekti, o tai atsitinka nedažnai. Gal jūs atsimenate, tarė grafas visiems nutilus, kad mano namuose mirė tas nelaimingasis, kuris kesinusi mane apvokti ir kurį išeinant iš sodo nužudė, kaip manoma, jau seibras. Taip tarė danglaras. Norėdami jam padėti, žmonės jį išrenkė ir jo drabužius numetė į kampą, iš kur policija juos paėmė ir perdavė tardytojui. Bet paėmė tik švarką ir kelnes, o liemenę pamiršo. Andrėja pastebimai išbliško ir tylutėliai ėmė slinkti durų link. Horizonte jis pamatė debesį ir jam pasirodė, kad tai audraus debesis. Ir va šiandien atsirado ta nelemta liemenį, visa kruvina, nugara subadyta. Ponius aiktelėjo, o dvi ar trys jau pasiruošė alpti. Ja atneši man, niekas negalėjo suprasti, iš kur tas skuduras atsirado, bet man atėjo į galvą, kad tai tikriausiai nužudytojo liemenį. Staiga mano tarnas, atsargiai ir su pasibjaurėjimu vartydamas tą kraupę drapaną, užčiopė kišenėje popierių ir ištraukė jį. Tai buvo laiškelis adresuotas žinote kam? Jums, baronė. Man sušuko danglaras. Taip, jums. Man pavyko perskaityti jūsų pavardę pro kraujų dėmes, kurių ant raštelio nestigo. Atsakė Montekristas visiems garsiai stebintis. Bet kodėl tai sukliudė ponui de Vilforui atvažiuoti, paklausė ponė Danglar su nerimu žiūrėdama į vyrą. Visai paprastai, ponė, atsakė Montekristas. Kristas. Toji liemenė ir laiškas yra vadinamieji daiktiniai įrodymai, todėl aš juos ir nusinčiau ponui karališkajam prokurorui. Suprantate, brangus baronė, kriminalinėse bylose geriausiai neprasižengti nustatytai tvarkai. Gal ten slypi koks nors nusikalstamas keislas prieš jūs. Andrėja atidžiai pažiūrėjo į Montekristą ir dingo gretimame kambaryje. Galimas daiktas, tarė Danglaras, juk rodos tas nužudytasis pabėgęs katurgininkas. Taip, atsakė grafas, pabėgęs katurgininkas, jo pavardė kadrusas. Danglaras truputį pabalo. Andrija išslinko iš antro kambario ir atsidūrė prieš kambaryje. Bet kogi jūs nesirašote, tarė Montekristas, matau savo pasakojimu visus sujaudinau. Užtat ponė baronienė ir panelė Danglar nuolankiai prašau man atleisti. Baronienė, ką tik pasirašiusi sutartį, atidavė plunksną notarui. Kunigaikštis Kavalkantis, pašaukė notaras. Kunigaikšti Kavalkanti, kur jūs? Andrėja, Andrėja, reiktelėjo keli vyrukai, kurie tiek buvo susidraugavę su įžymiuoju italu, kad vadino jį vardu. Pašaukite kunigaikštį, pasakykite, kad dabar jis turi pasirašyti. Liepė danglaras vienam iš liukajų. Bet akimirką apstulbę svečiai sugužėjo į didžiąją svetainę, tarsi į namus būtų įsiveržusi siaubinga pabaisa, kvėrens kvem devoret ieškodama ką praryti. Ir iš tikrųjų buvo nuo ko trauktis, įsigasti, surikti. Žandarų karininkas, pastatęs prie kiekvienos svetainės durų po du žandarus, ėjo paskui šerpę apsiviniojusi komisarą tiesiai prie bankininko. Pone baronienė suriko ir apalpo. Danglaras, manydamas, kad ateina jau suimti, kai kurių žmonių sąžinė niekomet nebūna rami, stovėjo svečiams matant baimės iškreiptų veidų. Ko jums reikia, ponė? paklausė Montekristas žengdamas prieš komisarą. Kuris iš jūsų, ponai, paklausė šis neatsakydamas grafui Andrija Kavalkantis. Visa svetainė iš nustebimo aiktelėjo. Ėmė ieškoti, klausinėti. Kasgi jis toks tas Andrija Kavalkantis? paklausė nusteiręs danglaras. Iš Tulono pabėgęs katurgininkas. O kuo jis nusikalto? Jis kaltinamas, ramiai atsakė komisaras, nužudęs tokį kadrusą – Su juo jis buvo kartu katargoje, kai tas lipo per dvorą iš grafo Montekristo sodo. Montekristas greit apsižvalgiai. Andrija buvo dingęs. 24 skyrius. Kelias į Belgiją. Tušto jau po to, kai nelauktas policijos karininkų pasirodymas Danglarų namuose ir po jo sekęs pareiškimas sukėlė visuotinį samišį, erdvus rūmai ištuštėjo taip greitai – lykas juose būtų paskleidęs gandą apie pasirodžiusį tarp svečių maro arba choleros susirgimą. Pro visas duris visais laiptais grūdusi svečiai, skubėdami išeiti ar geriau pasakius išbėgti. Tai buvo vienas tų atvejų, kai nei nemėgindama sakyti banalių paguodų žodžių, kurių ištikus didelėms nelaimėms taip sunku klausytis, net kai juos taria artimų draugų lūpos. Bankininkų rūmose liko tik pats Danglaras, kuris užsidarė savo kabinete ir davė žandarų karininkui parodymus. Persigandusi ponė Danglar, mūsų jau žinomame buduare ir eženį, kuri išdidi, niekinamai patempusi lūputę, nuėjo į savo kambarį su neperskeriama drauge Luiza Darmyjį. O daugybė tarnų, kurių tą vakarą dar padaugėjo, nes dėl iškilmi buvo pakviesti Paryžiaus kaviniais ledų taisytojai, vyrėjai ir padavėjai, atvirai niršo ant šeimininkų už tai, ką laikė įžeidimu ir būriavusi šeimininėje, virtuvėse bei kitose kambariuose, bemaž visai nesirūpindami savo pareigomis, kurių vykdyti tiesą sakant nebereikėjo. Tarp visų tų žmonių, kuriuos jaudino įvairiausios mintys, dabar tik du verti mūsų dėmesio. Tai Eženį Danglar ir Luiza Darmyjį. Nuotaka, kaip sakėme, išdidi ir patempusi lūpą, įžeistaus karalienės eisena išėjo iš svetainiais, lydima savo draugiais, kur kas labiau išbliškusios ir susijaudinusios negu ji pati. Atsidūrusi savo kambaryje, Eženijus įrakino iš vidaus, o Luiza susmuko krėsle. O dieve, koks siaubas, sudėjavo jaunoji muzikė, kas galėjo pagalvoti. Andrija Kavalkantis, sukčius, žmogžudys, pabėgęs katurgininkas – Eženiai lūpas iškreipė ironišką šypsnys. Iš tikrųjų, mane persikioja pikta lemtis, tarė ji. Bėgau nuo vilko, užbėgau ant meškaus. Kaip tu gali juos lyginti, eženy? Tai lėk, visi vyrai niekšai, ir aš džiaugiuosi galėdama ne tik jų neapkesti. Dabar aš juos ir niekinu. Ką mes toliau darysime, paklausė Luiza. Ką darysime? Taip? Tai, ką ketinome daryti po trijų dienų, išvažiuosime. Tu vis tiek nori bėgti, nors vestuvių ir nebus. Klausyk, Luiza. Mane purto nuo to aukštuomenys gyvenimų sutvarkyto, surikiuoto, suliniuoto it gaidų popierius. Aš visuomet troškau, svajojau apie artistais gyvenimą laisvą, nepriklausomą, kur pasikliauji tik savimi ir tik savo atsiskaitai. Likti čia kam? Kad po mėnesio mane vėl tekintų, už ko, galbūt už debre? Toks sumanimas kartą jau buvo kilęs. Ne, Luiza. Šio vakaro įvykiai pateisins mane. Aš neieškojau tokios avantūros, neprašiau jos, bet Dievas ją atsintė ir aš ją džiaugiuosi. Kokia tu tvirta ir drasi, tarė šviesė plaukiai gležnutė mergina savo juodaplaukiai draugiai. Argi tu manęs nepažinojai? Žinai ką, Luiza, pakalbėkime apie savo reikalus. Paštų karieta, laimė nupirkta jų prieš tris dienas. Ar nusintė ją ten, iš kur mes turime važiuoti? Taip. O mūsų pasas – štai jis. Eženy, kaip visada, ramiai įskleidė popierių ir perskaitė. Ponas Leonas Darmyjį, 20 metų, artistas, plaukai juodi, akys juodos, keliauja su seserimi. Puiku, kaip tu gavai tą pasą? Prašydama grafą Montekristą rekomendacinių laiškų Romos ir Neapolio teatrų direktoriams, pasisakiau, kad bijau važiuoti moteriškais drabužiais. Jis visiškai sutiko su manimi ir prižadėjo išrūpinti vyrišką pasą. Po poros dienų aš jį gavau ir pridėjau savo ranką, keliauja su seserimi. Tuomet, linksmai tarė ženiai, mums belieka susigrauti daiktus. Užuot išvažiavus vestuvių vakarą, išvažiuosime sutarties pasirašymų vakarą. Apsigalvok, ženiai. Aš jau seniai apsigalvojau, Iki gyvo kaulų įgriso amžino šnekos apie pakilimus, nukritimus, mėnesio pabaigą, ispanų fondus, haičio paskolas. Tik pagalvok, Luiza, vietoj viso to grinas oras, laisvė, paukščių giesmės, Lombardijos lygumus, Venecijos kanalai, Romos rūmai, Neapolio pajūris. Kiek mes turime pinigų? Luiza įsitraukė iš inkrustuoto rašomojo stalo nedidelę užrakintą piniginę ir atsegė ją. Piniginėje buvo 23 banknotai. 23 tūkstančiai frankų, tarė ji. Ir mažiausiai tokia pat suma susidarytų už perlus, deimantus bei kitas brangenybės, pridūrė Eženį. Mudvi turtingus. Su 45 tūkstančiais mes galime gyventi porą metų, kai princesiais arba keturis metus gana padoriai. Bet nepraeis nei pusmetis ir mes savo menu padidinsime tą kapitalą. Štai kas, tu laikyk pinigus, o aš saugosiu brangenybės, Jeigu viena mudviejų praras savo turtą, pas kitą vis dėlto pusė liks. Dabar kraukimės. Palauk, tarė Luiza, eidama prie durų į ponios danglar kambarį. Ko tu bijai, kad mūsų neužkluptų? Durys užrakintos. Lieps atrakinti. Tegul saulėpiau, mes netrakinsime. Tu tikra Amazonijai eženį. Ir abi merginos vikriai ėmė krauti į lagaminą visą, ką manį praversint kelionėje. Dabar aš persirengsiu, tarė Eženį, o tu uždaryk lagaminą. Loiza iš visų jėgų baltomis rankytėmis tengiasi užspausti viršų. Negaliu, tarė, ji neturiu jėgų, pati uždaryk. Užmiršau, kad aš Heraklis, o tu tik bliškioji omfalį, nusijokė Eženį. Ji įrėmė kelį į lagamino viršų ir tol spaudė baltomis raumeningomis rankomis, kol abipusiai suėjo ir Loiza brakštelėjo užraktą. Baigusi tą darbą, Eženį atsirakino komodą, kurios raktą nešiodavusi ir ištraukė šiltą kelioninį apsiaustą. Matai, tarė jie, apie viską pagalvojau, su tuo apsiaustu tau nebu šalta. O tau? Juk žinai, man niekuomet nešalta, bet to vyriškas kostiumas. Tu čia ir persirinksi? Žinoma. Ar spėsi? Nebijok, bailutė. Visiems namams dabar rūpi kas kita, bet to, kas čia nuostabaus, kad aš užsirakinau. Pagalvok tik, juk turėčiau nagus grauštis. Tikrai galime būti ramius. Eikš, padėk man. Ir iš to pat stalčiaus, iš kurio buvo ištraukusi apsiaustą, jau dengianti paneliais darmyjį pečius, ženiai išėmė visą vyrišką aprangą, pradedant bateliais, baigiant surdutu ir marškinių atsargą. Čia nebuvo nieko nereikalingo, bet ir nieko nestigo. Paskui taip mikliai, kad aiškiai buvo matyti, jog eženinė be pirmą kartą persirenginėje kitaus lyties apdaru, apsijėvė batelius, usimovė kelnes, usirišo kaklaraištį, usisakstė iki pat kaklo uždarą liemenį ir apsivilko surdutą, gražiai apgulanti jos laibą grakštų liemenį. Kaip gražu, kaip tau tinka, susižavėjusi tarė Luiza, žiūrėdama į draugę. Bet kaip tu sugrūsi po vyrišką skrybelę savo puikiasias kasas, kurių pavydėdavo visos moterys? Pamatysi, tarė Eženį. Kairė ranka suspaudysi storą kasą, kurią vos apimė jos ilgi pirštai, dešinę jį nutvėrė didelės žirklės, sugrikšėjo plienas, kirpdamas vešlius plaukus, ir jie kaip sunki banga nukrito prie merginos kojų. Mergina atsilošė, kad neapveltų surduto. Paskui niekiek nesigailėdama, eženį nusikirpo garbanas prie smilkinių ir iš po juodų lyg derva antakių jos akys suspindo dar skaičiau ir linksmiau negu kada nors. Ak, kokie puikūs plaukai, liūdnai tarė Luiza. O juk šitaip šimtą kartų geriau sušuko eženį, spausdama trumpas garbanas. Argi aš dabar negražesnį? Tu gražuolė, tu visuomet graži, sušuko Luiza. Kur mes dabar važiuosime? Na, kad ir į Briuselį, jei sutinki. Toje pusėje siena arčiausiai. Keliausime per Briuselį, Liežą, Eksla Šapelė, paskui Reinu iki Strasburgo, pervažiuosime Šveicariją ir per Sengotardą pasieksime Italiją. Gerai? Gerai. Kuo tu taip žiūri į mane? Tu žavingai atrodai, iš tikrųjų galima pamanyti, kad tu mane pagrobei. Velniai griebtų taip ir yra. Eženy, tu regis keiktis išmokai. Ir abi merginos, kurios visų manimų turėjo lieti ašaras, viena dėl savęs, antra iš meilės draugį, prapliupo kvatoti ir kibo naikinti labiausiai akis krintančių savo pasiruošimo ilgai kelioniai pėdsakus.